Y teman a Allah. Ciertamente, Allah oye todo lo que dicen y sabe todo lo que hacen. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون Oh creyentes, no levanten la voz por encima de la del profeta, ni le hablen en un tono demasiado alto, como hablan entre ustedes, pues podrían echar a perder sus buenas acciones sin darse cuenta. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفره واجر عظيم en verdad, quienes bajan la voz ante el mensajero de Allah por respeto a él son aquellos cuyos corazones han sido purificados y temen a Allah. Ellos obtendrán su perdón y una enorme recompensa. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون En verdad, la mayoría de quienes te llaman a gritos, oh Muhammad, por detrás de los aposentos privados de tus esposas, no razonan. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Y si fueran pacientes y esperaran hasta que salieras a su encuentro, sería mejor para ellos. Y Allah es indulgente y misericordioso. يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Oh creyentes, si un perverso les trae una noticia, verifíquenla para que no perjudiquen a nadie por ignorancia y tengan que lamentar después lo que hayan hecho. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم كرهتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون Y sepan que entre ustedes se encuentra el mensajero de Allah. Si les hiciera caso en muchos asuntos siguiendo sus deseos, estarían en dificultades. Pero Allah ha infundido en sus corazones el amor por la fe y la ha embellecido y ha hecho que detesten la incredulidad, la maldad y la desobediencia esos son quienes están bien guiados esto es un favor y una gracia de Allah y Allah es sabio y omnisciente طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين Y si dos grupos de creyentes llegan a enfrentarse entre sí, hagan que se reconcilien. Si un grupo abusa del otro, combatan al que haya abusado hasta que se atenga a los mandatos de Allah. Y si se atiene a ellos, reconcílienlos con equidad y sean justos. En verdad, Allah ama a los justos. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Los creyentes son ciertamente hermanos entre sí. Reconcilien pues a sus hermanos y teman a Allah para que él se apiade de ustedes. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون Oh creyentes, no se burlen unos pueblos de otros, pues podría ser que estos últimos fueran mejores que aquellos, y que no se burlen unas mujeres de otras, pues podría ser que estas últimas fueran mejores que aquellas. No se difamen ni se insulten con apodos. Qué malo es hacer uso de apodos ofensivos después de haber abrazado la fe. Y quienes lo hagan y no se arrepientan, esos serán los injustos. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم Oh creyentes, eviten al máximo las sospechas sobre los demás sin fundamento, pues algunas de esas sospechas pueden ser pecado. No se espíen ni hablen mal de alguien a sus espaldas, pues sería como comer la carne de su hermano muerto. ¿acaso no les repugnaría hacerlo? Y teman a Allah. En verdad, Allah acepta el arrepentimiento y es misericordioso. الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير Oh gentes, los hemos creado a partir de un hombre y de una mujer, y los hemos constituido en pueblos y en tribus, para que se relacionen y se conozcan unos a otros. Realmente, el mejor de ustedes ante Allah es el más piadoso. En verdad, Allah es omnisciente y está bien informado de todo. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم Algunos beduinos dicen creemos diles oh Muhammad todavía no son verdaderos creyentes pues la fe no ha arraigado aún en sus corazones más bien digan que han aceptado el Islam y si obedecen a Allah y a su mensajero él no dejará ninguna de sus buenas acciones sin recompensa en verdad Allah es indulgente y misericordioso.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 Esos son realmente los sinceros de corazón. قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم Diles a dichos beduinos pretenden informar a Allah de la fe que hay en sus corazones cuando él conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas يمنون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامكم بل الله يمن عليكم ان هداكم للايمان ان كنتم صادقين Los beduinos creen que te han hecho un favor abrazando el Islam. Diles No crean que me han hecho un favor convirtiéndose al Islam. Es Allah quien les ha hecho un favor al guiarlos hacia la fe. Si son sinceros cuando dicen que creen. Allah posee el conocimiento absoluto de cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y Allah observa todo lo que hacen.